probatum che romenon probaton afuos fuos romenon pros ton cheironta ef eimen erias de teis temne eide de creon episumeis hapax me catathusas tu cata micron basanistein apalaxon pros tus afuos tais technais pros ho logos harmodios esti